Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, տարվա 338-րդ օրը։ Այս օրը պատմության մեջ 1534 թվականին թուրքերը գրավում են Բաղդադը։ 1676 թվականի այսօր տեղի ունեցավ Լունդեի ճակատամարտը Դանիա-շվեդական պատերազմի նշանավոր մարտերից մեկը։ 1791-ի այսօրը լույս է տեսնում The Observer-ը, առաջին կիրակնորի աթերթը։ 1853 թվականին ցարական կառավարությունը Գաբրիել Սունդուկյանին Թիֆլիսից աքսորում է Դերբենդ։ 1909 թվականի այսօրը հիմնվել է Մոնրեալ Կանադիենս հոկեյի ակումբը։ 1918-ին ավարտվեց Զորավար Անդրանիկի Ղարաբաղյան ռազմարշավը։ 1942-ի հենց այսօրը Միացյալ Նահանգները ռմբակոծում է Իտալիան։ 1973 թվականի այսօրը Pioneer 10-ը հրթիռը հասնում է Յուպիտեր։ 1977 թվականին Ժան Բեդել Բոկասան իրեն կայսր է հրճակում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ 1982-ի այսօրը Չինաստանը ընդունում է սահմանադրությունը։ 2003 թվականի այսօրը հայ պատմաբաններն ու հնագետները Ջուղայ Խաչքարերի ոչնչացման արդի միջազգային կազմակերպություններին համապատասխան պաշտոնական բողոք ներկայացրեցին։ Այսօր ծնվել են 1738 թվականին հայականավոր պատմաբան, լեզվաբան, աստվածաբան եւ մանկավար Միքայել Չամչյանը։ Նա Մխիթարյան միաբանության անդամ եղել։ 1827 թվականի այսօրն է ծնվել գրականության պատմաբան, մատենագիր ու թարգմանիչ Գարեգին Զարփանալյանը։ 1835 թվականի այսօրն է ծնվել գրող թարգմանիչ եւ նկարիչ անգլիական գրականության դասական Սեմյուել Բատլերը։ 1854 թվականին է ծնվել թատրոնի եւ կինոյի վրացի դերասան թատերական ռեժիսոր Վասո Աբաշիձեն։ 1875 թվականին ավստրիացի էգզիստենցիալիստ բանաստեղծ Ռայներ Ռիլկեն 1882-ի այսօրն է ծնվել Լեհ եւ ռուս հեղափոխական Ֆելիքս Ձերժինսկու կինը Սոֆիա Ձերժինսկայան։ Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել նաև ռուս եւ խորթային գիտնական լրագրող, ճշգրիտ գիտությունների ժողովրդականացնող գիտահանրամատչելի գրականության ժանրի հիմնադիրներից մեկը Յակով Պերալմանը։ 1892-ի այսօրն է ծնվել Իսպանիայի դիկտատոր եւ կառավարիչ գեներալիսիմուս Ֆրանցիսկո Ֆրանկոն։ 1896 թվականին։ Ռուս խորթային բանաստեղծ արձակագիր հրապարակախոս եւ հասարակական գործիչ Նիկոլայ Տիխանովը։ 1901 թվականի այսօրն է ծնվել թատրոնի եւ կինոյի դերասան, խորթային միության ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Սիմոնովը։ 1903 թվականին խորթային գրող Ծերունի Խոտաբիչը հեքիաթի հեղինակ Լազար Լագինը 1908 թվականին ամերիկացի մանրեաբան գենետիկ Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր Ալֆրեդ Հերշին 1949-ին ամերիկացի դերասան Օսկար եւ Ոսկե գլոբուս մրցանակների դափնեկիր Ջեֆ Բրիջեսը 1969 թվականին ամերիկացի рэփեր երկերի հեղինակ երաժշտական պրոդյուսեր Ջեյզին 1973 թվականին ամերիկացի սուպերմոդել դերասանուհի երգչուհի եւ հերոստահաղորդավար Թայրա Բենքսը Այսօր դեկտեմբերի 4-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 27 օր։